Me alegra ver que tu estado no ha suavizado tu lado paternal. Mi estado no tiene nada que ver con eso. Ya no eres el amo de tu universo y eso te está matando. Tráeme un ayudante que responda a mi criterio. No creo que yo responda a tu criterio. Probablemente, pero nadie es perfecto. Bona nit, benvinguts un dimecres més al Ningú no és perfecte, el programa de cinema i còmic i sèries de televisió, el Ningú no és perfecte, que avui venim preparats i moltes ganes d'explicar-vos les novetats. Perquè el programa d'aquesta setmana ve supercarregat de coses. A veure, primer de tot, tenim moltes estrenes i bastant bones aquesta setmana. Monstruoso, John Rambo, Juno, això per una banda. Més coses, més coses. A veure, per exemple, tenim entrevista avui al Ningú no és perfecte. Parlarem amb el Silvano Guillemet, que és el director de màrqueting del canal de ciència-ficció, les, fa, les oh, Sci-Fi, eh? o és com ho hem de dir, Sci-Fi, el canal de ciència-ficció que, que és propietat de, del grup NBC i que estarà avui amb nosaltres, en parlarem, de totes les sèries que fan aquest canal, no deixarem que marxi sense donar-nos opinions de grans sèries de ciència-ficció i una mostra de cinema fantàstic que eh, organitza aquest canal a Madrid. Això ho tindrem d'aquí res, mitja horeta aproximadament. També què tindrem? Doncs eh, xafarderies de Hollywood amb la nostra productora del programa, Marta Sanz. Bona nit, què tal? Què tal? Bona nit. Um, com va? Bé, eh, aquí. Sí. Jo molt tranquil·la. Sí, sí, ja te veig eh, cada vegada més relaxada. <laughs> jo sí te relax, avui. En Jacint cada vegada el veig més nerviós. En Jacint més nerviós i jo més tranquil·la. Molt bé, És la llei bé. De, de la física. Exacte. Uh, què tindrem avui a la secció de xafarderies? Doncs avui la veritat és que tenim uh, força notícies, no les he posat totes, uh, perquè si no hagués semblat un balatori sobre... <laughs> Sobre... No, no s'ha mort ningú aquesta setmana. No, però Bé. sobre els tributs a Heath Ledger, uh mhm. -huh. eh, declaracions de Michelle Williams, per suposat, no? alguna cosa sobre ella, i d'altres coses també, un embaràs que hi ha por ahí. Sí, sí. Bueno, alegrem una mica, no? Ja portem sí, home. un parell de setmanes mortuòries a les jefarderies, doncs una mica d'alegria. I més coses. El que passa que allò que diem xitxa-xitxa, aquesta setmana Bé, la xitxa ja la trobarem per altres bandes, com per exemple en els 40 minuts, perquè demà torna Perdidos. Demà torna Perdidos, que és la gran notícia del mes. Per tant, atenció, tothom amb el seu emule o eh, equivalent, el que sigui, per poder veure aquest primer capítol de Perdidos. Uh, o l'altra alternativa és esperar-vos d'aquí dos anys quan la passi a Televisió Espanyola quan ja al cap d'un any i mig ja hagi sortit en DVD. Jacint Casademont, què tal? Bona nit. Uh, recordem que Perdidos són els taloners de la hora Chanante, Muchacha Nui. No, mm. Això queda tot dit. Sí, sí, volguem dir que l'altre surt de matinada, no? Allò ah. que hi ha els quatre freikis que... No, som uns <laughs> quants més. Uh, jo porto notícies i potser la més destacable aquesta setmana ha sigut que James Bond ja té títol. Molt bé. Tant de rumor 007, no sé què... No, ja tenim títol. I no serà 007? No. Bé, no m'ho diguis ara. Ah! M'has tallat. Ho dius a les notícies calentes. Va, molt bé, doncs eh, res, només recordar els concursos del Ningú no és perfecte. Regalem entrades per anar gratis als cinemes Òscar. El primer que truqui 972 23 73 99 se les endú, no cal ni que passeu per antena 972 23 73 99 i regalem un lot de còmics gentilesa de Panini que regalarem el dia, eh, em sembla que és el 20 de febrer, que toca aquest sorteig. I res, eh, només ens heu de trucar al nostre telèfon al 972 23 73 99 i us apunteu o ens escriviu un correu electrònic al ningunoes.hotmail.com però si ho feu per correu electrònic heu de contestar la pregunta que tenim a la nostra pàgina web que és el www.grn.es barra ningunoes o a través de la web de la radioactivitat la radioactivitat.com i cliqueu allà on diu ningú no és perfecte nosaltres el que farem ja ara sí, sense uh, més uh, deteniment és anar directament amb les novetats cinematogràfiques d'aquest divendres. Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around. Per cert, presentant i dirigint aquest programa en tenim a mi mateix, a l'Ignasi Herbat. I agafem la onada, no? Allò, uh! <laughs> I... Vinga, festa, festa, va, va, va, anem per feina, anem per feina, que ja són hores. Uh, Monstruoso, que és uh, l'estrena, l'hem posat com a la destacada de la setmana, pel·lícula de Matt Reeves amb Lizzie Kaplan, Jesse Lucas i T.J. Miller. Pel·lícula produïda per J.J. Abrams, JJ, eh, pels amics, que amb només 80 minuts, perquè és això el que dura la pel·lícula, 80 minuts, aconsegueix aterrir i emocionar amb aquesta pel·lícula de gènere fantàstic. Sens dubte, hem de dir que serà una de les pel·lícules de l'any i ens arriba ara, per tant aprofitem-la i anem-la a veure amb un pressupost irrisori d'una pel·lícula de Hollywood, que és 25 milions de dòlars, ha rodat una pel·lícula de gènere que sense cap mena de dubte es convertirà en un clàssic. I ja tant la crítica com el públic l'han aplaudit i l'han anat a veure molta gent aquesta. Hem de dir que està rodada en càmera de vídeo digital en mà, molt semblant a la tècnica, per exemple, que eh, Jaume Balagoro ha utilitzat a Rec o a la darrera pel·lícula de zombis de George Romero que es va passar a Sitges però que encara no hem vist nosaltres en sales comercials. La història és tan simple com la d'un monstre que ataca Manhattan. Durant la celebració d'una festa entre amics que estan gravant en vídeo tindrà lloc l'atac i la càmera no deixarà de filmar. Hem de dir que la primera destrucció que presenciarem és l'estàtua de la llibertat, que es quedarà sense cap allò hem vist l'estàtua de llibertat mm, però veurem el cap també i després doncs la resta hem de dir que el títol en anglès de Monstruoso que aquí ha estat traduït amb aquest títol terrible és Cloverfield que mm, curiosament és el nom amb el que, amb el que es coneixia anteriorment al Central Park de Nova York i també és el nom del carrer on JJ Abrams té les seves oficines a Santa Mònica per tant doncs bonica coincidència hem de dir que la idea de la pel·lícula se li va passar pel cap a Abrams durant un viatge que va fer l'any 2006 al al Japó, on va veure un aparador guarnit de Godzillas, i a partir d'aquí va pensar, mm, i per què no Nova York? I anem per la següent pel·lícula que haurien de dir John Rambo. Oh, John Rambo! Eh, ho podeu posar amb l'entonació que més us agradi. Pel·lícula de Sylvester Stallone, amb Sylvester Stallone, Johnny Benz i Paul Schultz. També una de les grans pel·lícules d'aquest any. A la moda aquesta de recuperar velles glòries, doncs tenim a Harrison Ford, a la quarta part d'Indiana Jones, a Bruce Willis, a la quarta de la jungla de cristal. El mateix Stallone ja va assaborir l'èxit que amb Rocky Balboa i repeteix jugada amb la quarta de Rambo, que ja ha afirmat que a diferència de Rocky encara té corda per més pel·lícules. Per tant, si us pensàveu que aquest Rambo 4 seria l'últim, aneu molt errats perquè ja ha dit públicament Stallone que hi haurà una nova pel·lícula de John Rambo. La veritat és que han passat passat ja 20 anys des de l'estrena de Rambo 3 i els protagonistes d'acció actuals eh, no han pogut substituir els mítics eh, Stallone, Schwarzenegger, Willis o Van Damme, tot el que ha arribat després. Mm, jo crec que cap ha pogut fer ombra en aquestes grans estrelles del cinema d'acció dels anys 80. Davant d'aquest buit, doncs, Sylvester Stallone recupera el Rambo de sempre, és a dir, sense cap tipus d'actualització. No es penseu que hi haurà res de nou. No, no, és Rambo, el mateix Rambo dels 80, el mateix que va fer amb Rocky, que Rocky podia ser una pel·lícula eh, perfectament dels anys eh, 80, el Rocky Balboa, doncs aquí Stallone, sense cap mena de complexos, doncs ha fet una pel·lícula que podria ser una pel·li d'acció dels anys 80, perquè la gent, els adolescents que avui en dia van al cinema, no van veure aquelles pel·lícules i ha pensat doncs, que vegin com es feia el cinema d'acció aleshores. Bé, eh, davant d'aquest buit doncs, hem de dir que Stallone recupera el Rambo de sempre eh, i que a més a més fa de director. Ha realitzat una pel·lícula curta, entretinguda i plena d'acció i violència. Hem de dir que en aquesta pel·lícula ens hem d'oblidar de les interpretacions dels actors, del guió i dels diàlegs i anar directes a l'acció, que és l'únic que interessa. Stallone no amaga qui és, eh, ja que els bons són blancs, cristians i parlen anglès, mentre que els dolents són asiàtics salvatges, sense religió i homosexuals. Eh? Tot una sèrie sèrie de decàleg republicà de Sylvester Stallone en aquesta pel·lícula. Es de dir que Rambo continua residint a Tailàndia, com ho feia en la darrera pel·lícula, es dedica a passejar turistes en barca, i a la frontera, amb Tailàndia, hi ha una guerra civil que fa molts anys que dura, l'arribada d'un grup de missioners cristians que li demanen ajuda a Rambo per entregar medicaments a la zona en conflicte, farà que abandoni la seva feina pacífica i comenci a repartir a tort dia dret. I en definitiva, acció a dojo. Hem de dir que serà lamentablement el primer Rambo sense Richard Crema, el popular coronel Truman, i la música de Jerry Goldsmith perquè, desgraciadament, tots dos són morts. La tercera gran estrena d'aquesta setmana és Juno, de Jason Reitman, amb Michael Cera, Jennifer Garman, J.K. Simons i Ellen Page, eh, la principal protagonista d'aquesta pel·lícula. Hem de dir que ha tingut moltes nominacions als Oscar i és una de les pel·lícules favorites d'enguany. Millor actriu per Ellen Page, millor director per Jason Reitman, millor pel·lícula i millor guió original. Hem de dir que la pel·lícula ha estat aclamada per la crítica amb un gran èxit de públic, de producció, una producció independent, definitiva, que s'ha fet un lloc important en els Oscars d'enguany. Seguint el camí de pel·lícules com Pequeña Miss Sunshine o Entre Copes, Juno és l'èxit sorpresa d'aquesta temporada. La història és la de Juno, una adolescent que es queda embarassada del seu xicot Pauli, un adolescent de, de 16 anys, eh? Després de visitar un centre abortista, decideix tenir el fill amb el suport dels seus pares, el, genial, el genial J.K. Simmons, que veiem a The Closer, i l'Alison Jenny, la cap de premsa de la Casa Blanca, la L.A. Oeste. Bé, el cas és que... Mmm, finalment eh, la solució serà donar al nen amb adopció Juno decideix donar-lo precisament eh, al seu fill, a Marc i Vanessa, un jove matrimoni, que ell no es considera preparat per ser pare, tot el contrari doncs, que Vanessa. Hem de dir que la pel·lícula va ser una aventura cap a, és una aventura cap a la maduresa de la protagonista en aquest melodrama en tocs còmics i emotius. I perquè això una idea del que és aquest gran èxit sorpresa a la taquilla americana i als Estats Units a nivell de crítica, nosaltres tenim el tràiler de Juno. Hola, hola, ¿cómo va eso? Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Lo juras por el blog? Me he hecho como tres pruebas de embarazo y está clarinete. Estoy inseminada. ¿Cómo has producido suficiente pipí para tres pruebas de embarazo? Te estoy diciendo que estoy embarazada y tú alucinantemente como si nada. ¿Pero de verdad? Sí. Joder. No es ninguna pizarra mágica. Ese no es un garabato que se pueda borrar, socia. Creo que es mejor que se lo pillas directamente. Estoy embarazada. ¿Quién es el chaval? Es Polly Nunca pensé que fuera capaz. No, ¿verdad? <laughs> Hoy llevas los shorts especialmente dorados. Mi madre usa lejía para ropa de color. Me por ¿Deberías mirar los anuncios de adopción? ¿Salen anuncios de padres? Pues sí. Hola, soy Vanessa. Tú debes de ser ¿no? Hola, soy el marido. Unos chalados ansiosos por un bebé. qué raro es todo esto. Perdona, yo soy un recipiente sagrado. En tu barriga solo hay unos tacos cutas. Entonces, ¿de verdad lo vas a hacer? Sí, pero me imagino que ahora probablemente parecerá una meba y deberíamos dejar que se vuelva un poco más mono. Estupendo. Manténlo en el horno. Cuando acabe todo esto, deberíamos volver a montar el grupo. Aún me verás, Mona, cuando esté gigantesca. Creo que eres guapísima. ¿Por casualidad vomitaste dentro de mi urna? Jamás lo haría en tu urna. ¿Te lo esperabas cuando nos has sentado aquí? Sí, aunque prefería que lo hubiesen expulsado o que tomara drogas. Eres la persona más guay que he conocido y ni siquiera tienes que esforzarte. En realidad me esfuerzo cantidad. Leo, eh, oye, ¿sabes que puedes provocar el parto chupándos la cara así? Oh, well, I woke up tonight, I said I gotta make somebody love me. I'm gonna make somebody Continuem, és que tenim moltes estrenes aquesta setmana. Ara, Onuka, de Rob Reiner, amb Jack Nicholson, Morgan Freeman i Sean Hayes. Rainer era un director que feia bones pel·lícules. Recordem que va dirigir films com La princesa prometida, Cuenta conmigo, Cuando Harry encontró Sally o El presidente y Miss Wade. Un dia va perdre la seva habilitat i va començar a fer coses com Ahora o Nunca. Aquest film s'han portat pals molt durs de la crítica americana i el públic li ha donat l'esquena, malgrat les dues estrelles protagonistes. Com si fossin la estranya pareja, Rainer ens presenta els personatges de Carter i Edward, dos malalts terminals amb sis mesos per davant, que escriuen treuen una llista amb tot el que no han fet a la vida i els agradaria fer abans de morir. Una llista que inclou grans viatges i llançar-se en paracaigudes. Anem per Superdog, o Supergos, com seria aquesta pel·lícula en català, amb Frederic Duchou, i James Belushi de protagonista amb la veu de Jason Lee en versió original per a qui vulgui veure la pel·lícula en versió original una pel·lícula de Walt Disney que és la història de l'adorable i humil un Beagle, un gosset que es converteix en un heroi volador que pot combatre el crim mentre parla de forma molt entretinguda el gos, a més a més de ser un superheroi, fa rimes l'origen del supergos comença amb un accident a un laboratori de tecnologia avançada d'un científic maníac el doctor Simon Bannister el científic planeja destruir Capital City i només Superdog pot podrà detenir-lo. First they ignore you i acabem amb la darrera de les estrenes, La escafandra i la mariposa, amb Julian Chabel i Macia Malaric, una pel·lícula de coproducció francesa i nord-americana. El redactor en cap de la revista francesa El va patir el 1995 una embòlia que la va deixar en coma 20 dies i en despertar-se despertar estava paralitzat de tot el cos, però el cervell sí que li funcionava. I l'única manera que tenia per comunicar-se era amb el parpadeig de l'ull esquerre, una pel·lícula eh, bastant dura. Eh, bé, diferent una mica a la resta d'estrenes que tenim aquesta setmana. Jacint, ves preparant els papers, les coses, perquè comencem ja amb les notícies calentes. What do we get for $10? Molt bé, doncs amb aquesta sintonia de mòbil eh, que t'acompanya. Sí, sí. Eh, bueno, podem, podem començar. A veure, quina és la notícia destacada de la setmana? Per on, per on comencem? Va, com hem promès al principi, desvalitjarem el nom de la nova pel·lícula de James Bond, amb Daniel Craig de nou, que és Quantum of Solace. Bueno, amb el teu anglès... Que, que seria... traduït seria... Quan, quan, quantum of... A veure, com ho hem de pronunciar bé, perquè... Quantum of Solace, no? Seria que això. és uh, el nom d'un recull de relats de Ian Fleming, l'autor de James uh -huh. Bond, que encara mai s'havia utilitzat, mira que els han utilitzat quasi tots, i és l'últim que quedava i l'han agafat. Però diuen que està molt ben trobat perquè l'argument té molt a veure amb el títol. I, i què vol dir el títol? Uh, tenia alguna a veure amb la... era? Amb Quantum crec que vol dir sal o, o alguna cosa, bueno, ara no, no sé exactament. No. Solas Marta? La, la Marta ja ens ho buscarà. Solas, Solace. Eh? Okay, a veure què, què vol dir Solace. Quantum, jo no recordo una TV3 feia una sèrie que es deia Quantum Leap, que era el salt, que estava sí. molt bé aquella sèrie i que hi, suposo ho, ho relaciono, no? No sé, algo molt filosòfic, era qüestió de no sé què, mm -hmm. una cosa molt rara. Bueno, de mentre eh, tornem a tenir Jack Ryan. Jack Ryan, canviem de notícia. Sí. De bona Jack Ryan. Sí, va. va. Total, són agents, un anglès, l'altre americà, però tots són agents al seu mm -hmm. país. I qui és el nou Jack Ryan? Després en Baldwin, després a Harrison Ford, després a Ben Affleck, que el millor, sens dubte, perquè sí, discutir-ho. Sí. Don Ryan Gosling, mm. el niño prodigio aquest que està a totes les produccions bueno. últimament, bueno, tothom està amb aquest nen que, que no pot. Bueno, bé... Menys Peter Jackson que el va enviar a fer gàrgares. Sí, sí, sí. Però tota la resta van darrere seu. Bueno, no, no ho veig, no ho trobo malament, em sembla una bona elecció. Sí, sí. I el director serà Fernando Meidelles que és La ciutat de Dios, mm -hmm, bueno. que no sé, aquest sí que m'ha sorprès, o sigui, és director de qualitat, però no sé, tenim informació. Mira, Marta. Gol en les gaunes. Sembla un fax. Eh? Sí. Eh? Ja estic sortint. Ti, ti, ti, ti. Uh, Soles és Consol. Consol. I, i Quantum? Que... Uf, hi ha una llista extensíssima. Ja, ja, ja, és de, Des de uh, física quàntica, uh, límites quànticos de no sé què... Bueno, deixem-ho estar, ja... Deixarem la feina pels grans traductors de pel·lícules que hi ha en aquest país. Ah, eh, aquí, que li ficaran? Vive o muere. Ja sí, està. Ja, vinga. otro. Continuem. També, també vol dir quantitat, eh? Uh mhm. -huh. Quantitat de, de consol, no sé que, que li envaia part de pistoles sí. algo així més pel gran públic després Gijou continua fent fitxatges un actor que havia tingut la seva bona època, Dennis Quaid mm -hmm, molt bé. i Arnold Buslo que per qui no el recordi era el que sortia a la mòmia fent de mòmia ah vale, feia la mòmia que Perfecte. sí, que no ha fet res més, pobre home, tampoc. O sigui Està que... una mica abandonat, no? Sí. <laughs> I a sobre l'agafa el mateix director, perquè és Stephen Sommers, o ah, sigui ah, que només deu treballar amb aquest Bon home, pobret. Després, eh, toca adaptació de còmic com no, que el Mago, i a mi no mhm. em sona res, no sé si a tu ah, sona. Ah, ah, no, jo tampoc, eh, li preguntarem l'Aram la setmana que ve. Pues l'interpretar en Jonathan Rhys Meyers, mm. -hmm. que jo no el suporto, però que hi ha gent que... Per què? No sé, té, té cara de panoli. Té cara de panoli. No, està bé, està bé. És bastant bon actor, eh? és molt bon actor. Jo el tinc molt ben considerat, eh, la veritat pot ser que era de Panoli, això li traiem. No, no, no, no crec, no crec. bé. Bueno, pues l'han fitxat perquè faci Mandrake el mago, i a veure què tal. Que a mi m'ha sonat molt a Doctor Extraño. La no veritat, quan he mirat una mica què anava. Mm -hmm. I després, com bon fan de Tarantino que sóc, tinc que comentar les dues notícies tarantinesques de la setmana. La primera de tot, que Tarantino ha fet després de Kill Bill, Kill Paparazzi, perquè ha hostiat a un paparazzi. Molt que malament. tampoc és molt fort. No, bé, el papagatge era un... Ara que marxa el tomate venim nosaltres, no parlant sí, sí, sí, coses. Sí, sí, sí. Vale. Això a la gent li interessa, quatre hòsties ben repartides, sempre és interessant. Sí, sí. Pues un... Ell, sortia... ell era jurat de Sundance, mm. i sortia un Starbucks a bon matí abans de començar la sessió de pel·lícules que tenia que veure, pim-pam, amb el seu got de Starbucks... Sí, el got de Starbucks, que no. el contingut interior t'asseguro jo que cafè, no devia ser cafè. Cafè, però cafè... Carajillo també és cafè, al cap jo, de la fi. Jo he vist a Quentin Tarantino amb gots, eh, amb l'interior... Mm, no, era no tenia res a veure l'interior amb l'exterior dels gots, eh, t'ho prometo. Per no tant... Era, però no era jurat quan els vas veure. Ara és sèrio, l'home. Bueno, no sé... Ha sentat el cap, i mira mm. que el té gros, però l'ha sentat. <laughs> sí. I després que també eh, Sanders mateix ha estrenat una pel·li que hi produeix, Uh, que és Hellride, que és una pel·li de moteros que la dirigeix Eli Roth poder? no, no, no, no el... ah, ara m'has pillat, aquest me'l sabia ara no me'n recordo bueno, ja m'ho diràs la sí, setmana sí, que sí. ve bueno, els protagonistes Michael Madsen i aquesta calanya que tant ens agrada molt bé, molt bé doncs s'ha dit que ara que s'ha estrenat i que ha vist que ha tingut alguna bona crítica algun col·lega seu o com era el jurat no sé, ja ha donat premis ja, devia anar repartint allò, propines no? pues s'ha dit que no es queda una pel·li que farà una trilogia ah vinga o sigui que guai Sí, sí, jo... sobrat, eh? Sí, que ens la vendran com si fos a Tarantino, que aquí a Espanya sempre fa el ah, mateix. Ah, sí, aquí sí. sí Sin sí, City sí, sí. també a Tarantino per molta gent. Vaig dir que es mentiu tots els meus col·legues, oh, em faig una nova Tarantino. No, és Robert Rodríguez, ell la produeix i de lluny. Mm. Res més. Tenia més a veure Frank Miller que Tarantino en aquella pel·lícula però la gent aquí a Espanya ens té enganyats i després més, són Staham que no sé si recordes que havia sigut nedador olímpic Mm, no, no ho sabia que havia estat pues sí, havia sigut senyor. nedador olímpic per Gran Bretanya uh -huh. i mhm. resulta que en una entrevista se li va escapar que havia fet el càsting per ser Namor ah, mira pues, eh, bé, no? a mi em costa imaginar-me la maleta al peu Sí, home, sí, i amb els calçotets verds, cap I, problema. I amb cabell al cap, això també em costa molt d'imaginar. No, però Namor porta el cabell molt curt, eh? Vull dir, alguna cosa farem. Mm, no sé. Sí, sí, sí. I a més amb unes lipes justadet, oi, em fa coseta, no sé. Ja, home, sí. El veig tan macho que et veurà ja ah, amb un slip. No, els nedadors van amb slip, eh? Ja, però no, sé, Jason Statham, no sé, m'hi canta molt. I després eh, ens violen un altre mite, Mm. Que aquest cop és Freddy Krueger, que no, Michael no, Bay... No, Michael Bay fe, fent una pel·li de Freddy Krueger, no, em nego. A veure, com totes les produccions que està fent, La matança de Texas, Jason... Am, am, Ernest 13 em i ara... Em nego a veure un remake de Pesadilla en Elm Street. Bueno, jo, jo també, si pogués, em negaria, però què hi farem? Anirem a picar a Michael Bay i enviem a Tarantino? veure, què veurem? Els helicòpters, l'exèrcit entrant a Elm Street no? per, de, per a detenir veure, a Freddy Krueger? A veure, a veure ah. Michael Bay com a productor tinc que defensar-lo perquè tant la matança de Texas com el... Sí, sí, d'acord. Sí, sí. No, si em dones la raó com el sento... <laughs> No, Matanza de Texas em va agradar, t'ho reconec. Està, sí, sí. No sé, a veure, pot ser que surti bé. El que a mi van és saber que agafaran de Freddy Krueger, perquè Però... Robert Englund no crec. Jo, jo no... Per, per què no? Podria fer-ho. Porta maquillatge, tal i no, fa l'edat que, ja no, que tingui ja Robert Englund. Ja no fa Englund. falta que porti maquillatge, perquè ja està arrugat aquell home. Ja, bueno, però se l'ha de cremar a la cara, no li cremarem. A eh, cigarros li cremarem. <laughs> Bèstia. Molt bé, alguna cosa més? No, que ens hem quedat això. He portat el títol, però ens hem quedat igual, a part d'això tot. Vinga, anem ràpidament per la tertúlia de la pel·lícula que hem vist aquesta setmana. I comentarem ràpidament Hacia Rutas Salvajes, aquesta pel·lícula Into the Wheel que, que ha dirigit el, el, el Sean, Sean Penn. A veure, Marta, dóna'ns la, la teva opinió de la pel·lícula, després jo donaré la meva i... Jo haig d'advertir a l'audiència que en el moment en què l'estava veient tenia son, no era el meu millor moment, i vaig dir un comentari que potser no era gaire encertat però sabeu allò que es fan mentals? Quin era el... cu- Oh, oh, oh, per favor. Doncs jo crec Aquesta és la teva crítica de la <laughs> pel·lícula? Sean Penn eh, ha volgut fer una, una pel·lícula amb molt de base... Val que, que la història és real, està basada en, en un llibre auto, auto no, biogràfic, Sí, per què? perquè auto <laughs> seria impossible perquè el noi, ja us ho desvetllo ara, Bueno, actualment és mort. ja ho acabes de desvetllar, o sigui... és mort però això jo ho sabia abans de veure-la uh, per aquí la gràcia si hagués tornat no hi hauria pel·lícula ni llibre clar Val? Sí, sí, Aquí sí. la gràcia. Igual que hi haurà pel·lícula i llibre de Heath Ledger. Perquè Què? es convertirà en un mite. va, Segur. Hi haurà un telefilm com van fer James Dean. <laughs> home, de moment de, de Brandon Lee tampoc no... Doncs James Dean ha estat tot una, tot una llegenda. Sí, home, però no el comparis. Val. Uh, doncs eh, és, és dura, és molt dura de veure, té moments eh, agradables, però és dura també pel, perquè, com deies tu, té una part de filosofia i una part de d'existencialisme del noi que no acaba d'estar a gust amb la seva vida, ni amb el que és, ni amb, la, ni amb el món que està vivint. I, mm -hmm. I dius, però per què te'n vas a Alaska? Si no vols tenir diners, no els tinguis. Si et vols revelar els teus pares, revela't però se n'ha d'anar a Alaska, ho trobo molt bé hi han conceptes, jo crec, molt barrejats. Jo no sé si el llibre també els barreja tant, però aquí hi han conceptes molt barrejats, no? No saps ben bé la pel·lícula de què va. Si és la història, l'aventura d'un noi que se'n va anar allà i, i, i va, va traspassar, eh, que es diu, o, o perquè li va superar la naturalesa, o realment hi havia alguna molt més profund, no?, que veiem hi ha una veu en off que ens intenta ajudar, la de la germana. Sí, sí, sí, una ens mica... intenta ajudar. Jo crec que intenta ser el vincle amb la pel·lícula, perquè... Però hi ha escenes que sobren, que sobren. A veure, una pel·lícula de 2 hores 20 excessivament llarga i tampoc calia ser tan llarg, no? Però bueno, si em deixes eh, comentar alguna coseta de la pel·lícula. Mentrestant, Marta, ens podem posar en contacte ja amb el nostre convidat, que ara el tindrem. Um, a veure, la pel·lícula, eh, sincerament, eh, costa, perquè són 2 hores 20 i, i el que més costa almenys a mi m'ha passat que és una desconnexió amb el, amb el protagonista és a dir per mi m'ha costat molt eh, identificar-me amb aquest noi no només ha identificar-me, a veure, no és necessari que t'identifiquis amb el protagonista però eh, sí que em costa creure més va passar a la vida real no, no es pot dir pas que, que res en contra però vull dir, eh, no, no puc entendre eh, la manera de pensar. Aquell noi, a veure, no està boig, però simplement doncs, creu el seu contacte, la seva història amb la natura i a partir d'aquí, doncs, eh, escolta, la natura és magnífica i, i pensa que ha de rebutjar tota la resta de coses. Clar, el que fa és, per exemple, crema diners, abandona el seu cotxe, ho abandona absolutament tot, no vol res de material. Fins i tot, quan li fareixen un llit per dormir, eh, s'hi nega, vull dir, a veure, tampoc és... Eh, eh, es tracta d'aquesta negativa tan, tan i tan dura, no sé a mi en aquest sentit és el que, el que m'ha costat identificar-me amb aquest personatge i aquesta setmana doncs res, bàsicament de totes maneres eh, jo dic que eh, a mi la pel·lícula mm, va agradar però eh, costa una mica entrar mm, pel fet aquest de, de, de has d'entrar una mica amb, amb el rotllo i si tu doncs, ets molt doncs, d'anar doncs, de, de motxilla i anar passejant per allà segurament doncs, entraràs molt millor a la pel·lícula que no pas doncs, eh, una altra persona que no, no? Eh, això ho deixa, ho deixa bastant clar. Bé, el que farem nosaltres és preparar-nos ja perquè anem, anem amb l'entrevista d'aquesta setmana. Doncs aquesta setmana tenim entre nosaltres uh, Silvano Guillamet, que és director de màrqueting del canal Sci-Fi, uh, i d'ell volem parlar d'aquest canal. Buenas noches, Silvano, què tal? Hola, bona nit, Ignacio, com estàs? Uh, muy bien, pues esperando que nos expliques muchas cosas. A ver, um, el canal Sci-Fi ya, ya tiene unos añitos de, de antigüedad, Ah, ya se está convirtiendo en un, veterano de, los canales por, cable de, pago. Bueno, eh, sabes que Sci-Fi llevamos un año y medio canal. Es un canal muy veterano ya en Estados Unidos y en, algunos países eh, de Europa. Mm, aquí en España está trabajando eh, en la plataforma a través de cable desde hace un año y medio y se está haciendo un hueco dentro de los canales de, entretenimiento y poco a poco se va consolidando y, va, y vamos teniendo más, más adeptos y más fans. Hmm. La verdad es que poco a poco se va haciendo su huequecito. Sí, porque antes, eh, o sea, la programación que ahora ha pasado al canal Sci-Fi un poco era antes Calle 13, ¿no? Me imagino que mezclaba... Bueno, había, sí, tienes razón, había, había de hecho dentro de, Calle 13, porque tanto Calle 13 como, como Sci-Fi pertenecen al grupo Universal, y eh, antes, el, eh, antes solo, solo teníamos el Calle 13 eh, que es un canal muy muy veterano y además un canal líder siempre de entre los canales temáticos de pago. Y había una franquicia dentro de Calle 13 que era la franquicia Sci-Fi. Y ahí todos los jueves por la noche había pues eh, series y contenidos de, de, ciencia ficción. Entonces, una vez que ya eh, bautizamos a Sci-Fi como un canal independiente, pues evidentemente toda la franquicia y todos los contenidos que dábamos en Calle 13 pasaron a pertenecer a Sci-Fi. Ah, nos gustaría que nos hablaras un poco de, la selección de, series. Ah, ¿Por qué esta sí? ¿Por qué la otra no? ¿Cómo, hacéis? sí, yo te cuento. Nosotros, ah, a diferencia de, otros canales de, temáticos de, pago, como puede ser, pues, pues no sé, eh, Fox o XN, nosotros tenemos una personalidad propia muy fuerte. Entonces, eso ya hace que, y que no podemos acceder a, todos a todos contenidos. Eh, nosotros una, una serie o un largometraje que sea un drama social, por ejemplo, no entra dentro de nuestra temática de ciencia ficción. Y eso que cuando hablamos de, ciencia ficción, a mí, a mí siempre me, gusta eh, dejar claro que, que, la ciencia ficción eh, la entendemos como todo lo que sea una, una realidad alternativa. O sea, no es la ciencia ficción clásica solo de aeronaves, a otros planetas, sino Harry Potter es, ciencia ficción, El Señor de los Anillos es ciencia ficción, eh, Parque Jurásico es, ciencia ficción. ¿eh? Entonces nosotros lo primero y más importante es que el contenido, la serie o, el cine siempre tiene que entrar dentro de, nuestra temática, que es la realidad, las realidades alternativas. Y una vez dentro de esa temática, lo que siempre intentamos es eh, tener las, las producciones de mayor calidad, eh, en fin, que, tengan más, más garantías de éxito. sabiendo, como, sabes, que es imposible saber al 100% que una serie va a ser un éxito, porque nosotros cuando las compramos, cuando nos hacemos con ellas todavía ni siquiera se han estrenado en Estados Unidos. Sí, es un poco justo el margen, cada vez más, ¿eh? Claro, es muy complicado saberlo, pero bueno, evidentemente sí eh, tenemos unos niveles de calidad en cuanto a producción que, son muy altos y siempre intentamos cumplir con, esos estándares. Hablemos de una de las series estrella del canal que es eh, Héroes, eh, que supongo que vais a estrenar muy pronto ya la segunda temporada. Pues sí, la estrenamos el día 28 de febrero y, la verdad es que ha sido para nosotros el, año pasado fue nuestro nuestro book insignia, ha sido eh, la serie de más éxito. Eh, dentro del canal Sci-Fi y esta segunda temporada está, es, es, muy esperada por, por, por, todos los seguidores y, y, bueno, estamos muy esperanzados en, en, en, que siga siendo nuestra punta de lanza del canal. ¿Habéis pensado hacer, no sé, digo yo, eh, para proponer ideas, un, no sé, una, algún tipo de, encuentro con los fans para promocionar este inicio de temporada? O, lo digo porque em, estuve, estuve este, este verano por casualidad en Nueva York en en los estudios en ABC que hacían la presentación de, del lanzamiento del DVD de Héroes y fue aquello un, fenómeno, ¿no? Y alguien me dijo que Masioka, que es el actor que interpreta a Hiro Nakamura, habla perfectamente el castellano y quizá me han dicho que no sabían seguro si hablaba bien el catalán y todo. <laughs> te lo juro de verdad, que me quedé a cuadros. Mira, te voy a decir que, Masioka, que además sabes, eh, porque veo que conoces bien conoces bien la casa eh, y conoces bien héroes, eh, es, un auténtico fenómeno de masas en, en, Estados Unidos. O sea, es un personaje eh, que además de... Yo lo, yo lo conocí en, en, Los Ángeles, es una persona totalmente campechana, él trabaja en, en los estudios de Lucas, de George Lucas, es, uno, es un tipo absolutamente polifacético, o sea que no me extrañaría nada que lo que me estás diciendo fuera absolutamente real, o sea que hablara eh, castellano, yo la verdad es que hablé inglés con él y que y lo de catalán, hombre, <laughs> me extrañaría más, pero ¿por qué no? porque no? porque no? En cualquier caso, tú sabes que en Estados Unidos eh, bueno, pues las dimensiones de todo lo que ellos hacen es absolutamente impresionante. Nosotros sí, sí vamos a promocionar héroes eh, y vamos a hacer encuentros con, con, con los fans de hecho, eh, vamos a hacer una serie de preestrenos en cines ¿eh? Eh, en, siete ciudades distintas y, eh, sí, los, y los, y los fans tendrán la, la oportunidad de, ver el primer y segundo capítulo de la segunda temporada, además en un entorno y como es un, un, cine donde, donde bueno, yo creo que puedan disfrutar al máximo. Hablemos em, un poco de, em, Star Trek. Eh, vosotros en vuestra parrilla estáis ofreciendo, vaya, habéis ofrecido de forma entera Star Trek Enterprise. Actualmente estáis eh, pasando reposiciones. No sé si eh, mm, es posible que paséis alguna serie más de la franquicia. Pues mira, te tengo que decir, es una, es una pregunta que, que, que la verdad es que, que, nos, que, nos hacen, que nos hacen con bastante frecuencia y, lo, lo, que te puedo decir es que si dentro de los de los de las posibilidades que, que, hay que tenemos en sci-fi entra eh, la de emitir eh, otras franquicias de, de, Star Trek pero hasta ahora no te puedo contar más porque no hay nada seguro pero sí sí es una de las de las pendientes que tenemos y que además nos no, nos encantaría tener, tener dentro de la parrilla. Mm, estaría muy bien, ahora te lo digo yo como aficionado, ¿eh? ver la serie original remasterizada que están metiendo en Estados Unidos. Esta es una, es una, es una, es una de, las, de las series que tenemos eh, y, que, y que además eh, yo creo que, con, con, el tiempo conseguiremos, eh, conseguiremos tenerla dentro del canal. Ah, hablemos de nuevas series. Ah, en Estados Unidos el, canal Sci-Fi ha estrenado series como Bionic Woman o Flash Gordon. Ah, ¿Las veremos pronto eh, en España? Te cuento. Eh, Flash Gordon ya te puedo adelantar que la vamos a ver en, marzo. La vamos a poder ver en marzo en, Sci-Fi. Eh, es una serie que, como sabes, es un remake de, la, película Flash Gordon. Yo creo que es una oportunidad de revisitarla y, sigue guardando eh, todo el encanto de, de, de, largometraje. En cuanto a Bionic Woman, que sabes que ha sido un, un, estreno potentísimo en Estados Unidos, nosotros en principio, y te digo en principio porque sabes que hay una huelga de guionistas en Estados Unidos que nos tiene a todos un poco en, en vilo, en principio eh, teníamos pensado estrenarla el primer semestre. Ahora bien, te digo en principio porque si la huelga mm, de guionistas eh, sigue eh, con este, este, este, especie de estancamiento en el que está ahora, pues eh, es posible que tengamos incluso plantearnos llevarla al segundo. Mm. Mira, una buena noticia que quizá te pueda ayudar es que según online ayer la barra de guionistas podría estar en sus últimas horas. Pues mira, mm, nos darías una, una grandísima alegría no solo a mí, sino a todas las personas que trabajamos en, en este sector, porque, porque realmente eh, si hubiese continuado indefinidamente eh, hubiésemos tenido hubiésemos tenido serios problemas todas las todas las cadenas que, emitimos series de entretenimiento americanas. O sea, quizá el acuerdo está, está pronto, que sería una alegría para todos, como muy bien decías no sé si os habéis planteado también eh, el mes de febrero debuta en Estados Unidos el piloto de, la nueva serie del coche fantástico. A ver, primero, ¿qué opinas de que se haya hecho esto y si lo podremos ver por sci-fi? <laughs> Eh, eh, vamos a ver, por partes. en, verlo en sci-fi por ahora no, no, no, no entra en nuestros planes. la, nueva versión de, de, del coche fantástico. Y hombre, eh, eh, ¿por qué no? Yo creo que, que, hay remakes eh, como Bionic Woman que es realmente sorprendente cómo, cómo, han, cómo, han dado la vuelta a una serie de los años 70. No sé si tú la recordarás. Sí, claro. Eh, pues la nueva, el nuevo remake que han hecho es, absolutamente sorprendente. está hecho con una calidad de producción, con, un, con un guión totalmente distinto... O sea, le han dado la vuelta realmente y, han creado una, serie fabulosa. Eh, en cuanto al coche fantástico, pues no sabría decirte, la verdad es que me coges un poco a, contrapié. Eh, yo personalmente nunca fui un gran aficionado al original, con lo cual deberían de darle una vuelta realmente potente para que el remake me, convenciera a mí personalmente. Mm. ¿Qué opinas, por ejemplo, de que series em, que en principio, a ver, muchas de las series que, paséis pasáis vosotros, los canales en, abierto, pues parece que, les cuesta pasarlas, ¿no? Pero, o que, no son grandes éxitos. Pero, por ejemplo, una serie como KLXG ah, ha sido todo un éxito brutal en la televisión en abierto. ¿A, qué crees que se debe este éxito? Fíjate, es, un poco desconcertante para nosotros. Eh, porque realmente mm, no sabemos, mira, te voy a poner un ejemplo eh, em, todavía más, más gráfico. Nosotros, nosotros eh, Kyle, eh, la, estrenamos con bastantes meses de antelación, por delante de cuatro, y fue un éxito eh, bien importante, correcto, funcionó bien en, el canal, pero como, como dices tú, una vez en cuatro, fue el estreno más exitoso de cuatro desde el nacimiento de cuatro. ¿no? Pero claro, nosotros realmente la televisión abierto eh, funciona, tiene otros parámetros y digamos que está mucho más ligada a lo que la, que nosotros llamamos la dictadura del share, ¿no? Ellos, por ejemplo, eh, estrenan una, serie y si no cumple con, ese share mínimo eh, a, los que ellos, eh, que ellos tienen de, media, enseguida la quitan de la parrilla. No tienen un compromiso con su audiencia de mantener una cita semanal a la misma hora tal. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, Héroes, que como tú sabes eh, eh, se emite también en la Forta. Sí. La Forta son, son las televisiones autonómicas. Eh, ha funcionado muy de, manera muy distinta en según qué, territorios. En Cataluña, por ejemplo, ha funcionado muy bien. En el País Vasco ha funcionado muy bien. Sin embargo, en, Galicia ha funcionado mal. en, Andalucía ha, funcionado fatal. O sea, que si eh, realmente el, el, por qué un contenido eh, funciona o no funciona es algo tan tan complejo que, que no sabría decirte. En principio, las series, o cuando nosotros compramos una serie, creemos que tienen todos los ingredientes necesarios para que sea un éxito. Ahora, luego realmente no, no, eh, el, el, el, por qué se convierte en un éxito como Kyle o, o, o deja de ser un éxito o en, en abierto y sin embargo en, las sesiones de pago sí es un, misterio que no que no es algo demasiado complejo mm, realmente no hay una fórmula para saberlo para ir acabando, Silvano, ¿nos puedes hablar un poco de esta muestra de, cine, de cine fantástico que organizáis eh, en Madrid en el mes de marzo, que ya no va a ser el primer año, no sé si es la tercera edición? La quinta ya. La quinta ya, imagínate. Mm, te cuento, es la quinta, es la quinta edición que, que, que, que hacemos. Es la, los tres primeros años se hizo con, eh, con Calle 13 y ahora llevamos dos años que está, que está eh, patrocinada y vamos, producida por, por Sci-Fi, es la, es la, muestra de, cine fantástico Sci-Fi. Eh, pues mira, son cuatro días en las cuales recogemos propuestas que van desde el cine fantástico más comercial, como puede ser, pues el año pasado fue la, la, Maldición de la Flor Dorada, o Ultraviolet, o cualquier película de, una gran distribuidora, hasta esos trabajos que bien pueden ser ingleses, americanos, orientales, que muchas veces no tienen cabida en los circuitos comerciales y que nosotros lo que hacemos es acercarlo al público y que el público tenga la oportunidad de, ver esos trabajos por menos unos días. Además, fíjate, eh, tanto en Cataluña con el Festival de Sitges, como el País Vasco con el Festival de San Sebastián Terror, eh, tienen, una, tienen esa cita donde la gente puede ya está, muy, está mucho más eh, consolidada evidentemente que la nuestra, que solo llevamos, pues, por la quinta edición, pero es un poco el espejo donde nosotros siempre nos miramos, es lo que a nosotros nos gustaría ser de mayores, ¿no? Es, es el, poder tener esa muestra, porque realmente en Madrid no, no hay ninguna cita, o sea, no hay ningún, ninguna, ningún festival de cine en donde, en donde se puedan ver esos trabajos que a lo mejor están fuera de, los efectos comerciales, pero siguen siendo muy interesantes. Así que yo invito a todo el mundo que, quiera acercarse a Madrid pues del, 6 al, 10 de marzo, porque eh, tenemos este año programación realmente potente y además vamos a hacer una cosa muy novedosa que todavía no, no se ha hecho y es eh, en una sala paralela a donde se estén emitiendo las, películas de cine, vamos a dar la oportunidad a la gente de que juegue a un juego de terror Mm. Mm, de terror eh, con, con, la, pantalla de cine gigante. Eh, entonces eh, es un juego que se llama Condemned, Condenado, y es realmente, va a ser una experiencia realmente potente. realmente porque Yo creo que la gente va, va, va a experimentar emociones fuertes. Anda, pues tú ya sabes muy bien que el aficionado al cine fantástico se moviliza mucho, Sí, sí, sí. Nosotros ya te digo, de, hecho, en, en la muestra tenemos bien, vienen fans de, otras partes de España y estamos muy, muy, muy orgullosos de ellos. también, ya te digo, eh, la, gente del Festival de Sitios Ángel Sala, como, como la, gente del Festival de San Sebastián, José de Rebordinos, que son sus directores, nos apoyan muchísimo, nos dan siempre mucho aliento y nos ayudan, nos, nos, nos, eh, aportan contenidos y, nos han aparinado un poco, con lo mm. cual estamos muy orgullosos de ellos. Pues nada más, Silvano, ha estado un placer uh, hablar con, contigo esta noche y que nos has explicado cosas muy interesantes del canal de ciencia ficción, de sci-fi. Pues muchísimas gracias a vosotros, Ignasi, y, y, i bona nit. Doncs bona nit i hasta la pròxima. Hasta la pròxima. Buenas noches, adeu. adeu. Molt bé, i acabada l'entrevista el que farem nosaltres és anar amb les eh, xafarderies de Hollywood. Marta, preparada? Som-hi! No, no, no, preparada, no. <laughs> Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood. Tenim problemes amb la música no entra la sintonia, no entra la sintonia o... Oh. Bé, ara ho arreglem. Uh, sí, entra, no entra la sintonia. Vinga. Vinga. Doncs vinga, Clar, com vulguis. ens canvies aquí la pauta i sí, estem no, descol·locats. És, és, que, és, que, és que... Va, primer xafarderies. Doncs vinga, som-hi. Després, si hi ha temps, ja farem el box office. Michelle Williams deixa la feina per una temporada. Williams ha deixat en suspens els seus compromisos per plorar la mort del seu ex-promès Heath Ledger, com no, no? Pobra noia, té tot el seu dret. Ex-promès, ex-marit, no? No, no, no estaven casats. No estaven casats, però estaven separats ja. Sí, estaven <laughs> separats. Bueno, escolta i tenien una filla en comú. Ja, ja. L'actriu estava filmant les últimes escenes de la nova pel·lícula mm, Mammoth, no em... És que amb aquest nom ja... A Suècia, quan va saber que Ledger havia mort. Va volar ràpidament cap a Nova York amb la seva filla Matilda, de dos anys, per estar amb la família i els amics. Aquest suspens de feina també ha afectat el projecte Blue Valentine, Blue Valentine, Valentine, com la pintura, que havia de protagonitzar Michelle Williams en Ryan Gosling, el nen prodigi que diu aquí en Jacint. Williams i Ledger van trencar al setembre. No estaven casats, però bueno, eh, ens van pensar que es casarien. Sí, sí, no només, amb una filla i tota la història. Bé, bé. En fi, Uh, I parlant de Ryan Gosling, ha retut homenatge a Heath Ledger als premis del sindicat d'actors, no? que es van donar diumenge, Sí, crec que diumenge. Diumenge. Sí. Sí, sí. Gosling portava un llacet negre a la solapa de la jaqueta i Daniel Day-Lewis li va dedicar el seu premi al millor actor protagonista de Brokeback Mountain. Mhm. Uh -huh. Molt bé. Què més? Continuant amb el balatori. Mentrestant, Terry Gilliam intenta salvar l'últim film de Heath Ledger, perquè és clar que Tom estava treballant amb una pel·lícula. Ja, i com ho farà? Perquè... No ho sé. Uh, eh, Gilliam està convençut uh, i és tenaç a salvar la producció en què treballava Ledger quan va morir la setmana passada. Gilliam i Ledger estaven gravant escenes per al film The Imaginarium of Dr. Parnassus a Londres uns dies abans que fos trobat mort. El director està pensant com salvar el film sense Ledger a través d'alguna tècnica informàtica, potser. El, què, què vol fer? Hi ha un rotllo biogulf? Però eh, és clar, altra jo cosa Jo crec que no ho sé. Bueno, el Cuervo sí, ho van fer una mica així, no? Però, esclar, el Cuervo una pel·li fosca, mm. era més fàcil de fer. Eren bons amics i Guillem li vol dedicar la pel·lícula, per això la vol acabar. Uh, ja està. He acabat tema Sanhat, tema... Sanhat i punto, eh, que deien... <laughs> Qui deia? En Gaspar. Ah, molt bé. Tema Sanhat i punto. L'actor de televisió Christopher Alport mor fent snowboard que dius ja és mala llet, que te surts a divertir mm. i moris fent snowboard. Però és que l'home té 60 anys. Ah, oh, mira. Que dius, ostres, doncs uns 60 anys fent snowboard tampoc està malament, no? por ha mort després de ser víctima d'una llau, d'una llau de neu mentre feia snowboard a Califòrnia. No sabia que... A Califòrnia que és neu. neu <laughs> ho sento. Jo tampoc soc, ho sabia. Soc molt ignorant. L'actor de 60 anys és la tercera persona que mor, a més, pels allaus de l'oest de la costa d'Amèrica, que es veu que han estat molt estranys. Mm. I aquest home on ha actuat? Per exemple, a Urgències, Felicity, quina gran sèrie, o Maldoc, que no sé quina és. Maldoc, sí, el detectiu de Maldoc me sona. Madlock. Madlock, sí. Me sona, me sona, me sona. sèrie de detectius, però no em facis dir ara qui era, eh? Molt bé, Russell Crowe, que es converteix en ambaixador de Sydney. Bueno. Uh, Crowe, que va néixer a Nova Zelanda, cal dir-ho, apareixeran campanyes de promoció de la ciutat australiana de Sydney en el mercat americà per augmentar el turisme dels Estats Units. També hi apareixeran persones influents com el multimilionari Peter Holmes o el campió mundial de surf Lane Beckley, que dius, el deuen conèixer molt allà. Uh, I res, que els anuncis uh, es passaran a finals d'any, serà una campanya de finals d'any. Què més? Les celebritats que també tenen problemes amb el cotxe, això m'ha alegrat molt, ho sento, però mira, te sents més proper, no? La parella Eric Dane, que Eric Dane qui és? Doncs és el guaperes Anatomia de Grey, el cirurgià, el que és plàstic, el que ah, fa vale. les... Sí, en, en Marc, es diu Marc. En Marc. Sí. I Rebecca Gayhert, que és la seva dona, està casat, noies. És, està casat. D'una banda és bo perquè és heterosexual, sabem que és heterosexual, vull dir, bo per les noies, però està casat. Bueno, un Terra Knight aniria com una moto. Ostres, sí. Per això, per això llavors va anar l'Isaiah Washington i va passar el que va passar. Exacte. Va. Ah. Gairebé es perden la cerimònia del sindicat d'actors perquè el seu cotxe va morir de camí cap a la festa a Los Angeles. De fet, se li va acabar la bateria, coses que passen, no? a, a mhm. nosaltres també ens pot passar, esperem que no. El matrimoni va haver de canviar de cotxe dues vegades perquè es veu que els portava un amic, es va quedar tirat, llavors va venir un altre cotxe que els recollís, un altre cotxe que recollís l'amic, no sé, en fi. Una bajanada. Uh L'actor ha explicat que van necessitar això, tres cotxes per arribar a la cerimònia, tot una aventura, però ell s'ho prenia molt bé, eh? Què més? Ah, sí, heroïna a la tele i a la vida real. És l'animadora d'herois, Hayden Panettiere. Uh mm. -huh. Ha posat en marxa una pàgina web per recaptar fons per salvar les balenes del Japó. Ens per salvar les animadores, em pensava. No. Va. Les balenes del Japó, pobretes. Ah, diu, salva, salva la balena, salva el mundo, seria la... Salva la ballena. Això que estan amenaçades perquè les cacen per menjar-se-les i entre altres coses, eh? també es fan eh, productes mm, de perfumeria i altres coses. Ah, m'ha vingut aquí liberat a Willy. Sí, Gran sí. pel·lícula. Panetier es va unir a finals de l'any passat a una protesta enmig de, del mar, de l'aigua de l'oceà, però no van poder aturar els caçadors de balenes. Les càmeres la van enganxar a la noia, ploriquejant, eh, moquejant, per la pèrdua de vides marines que ella intentava salvar mentre es defensava de, dels, dels pescadors que estaven molt enfurismats amb els seus arpons, perquè, és clar, els pescadors no és la seva feina, no? Uh mhm. -huh. eh, si voleu col·laborar, participar o fer el cotilla amb aquesta pàgina web us la dic, és Panetier Closet, és a dir, el nom de, el nom de la noia, que és Panetier amb dues T's, panetiere, closet.com. Què és un closet? És un armari de roba. És a dir, que la noia posa a la venda les coses que té al seu armari. Les calcetes també? Tot. Hola! Vaja, vaja, en Jacint s'està posant I les botes, eh? Què? I sabeu què? El vestit d'animadora. El vestit d'animadora també. <laughs> Amb, els... <laughs> amb tot molt bé, molt... T'he vist en plan Quagmire, eh, Jacint? Sí, sí. Molt vale? Eh, bé, bé. Uh, llavors, qui ho compri, tot allò, sabeu, els diners van directament a la campanya que es diu Salvem les balenes un altre cop. Bueno, bueno, aquí se salvarà alguna altra cosa. No les balenes, em sembla a mi. <laughs> Algun que altre cremat. Què més? Tori Spelling embarassada del segon fill. Tots la coneixem per actuar a Beverly Hills, o Sensació de Vivir, que es va dir aquí, però és que era filla de qui era, Aaron Clar. Spelling. Eh? que... Però si no, no, ja tan lletja, si no, no, no s'explica <laughs> no, no, que hagués estat protagonista d'aquella sèrie. No. Doncs, clar, veient l'altre personal, doncs pues no. Una altra vegada està, vull dir, està embarassada una altra vegada del marit en Dean McDermott, amb qui ja té un fill que va néixer l'any passat, en Liam, es diu el fill que ja tenen. Un amic propi a la parella diu que s'ho estan passant tan bé amb en Liam que no poden esperar de tenir-ne un altre a casa. Molt bé, estupendo, com no te'ls cuides tu, guapa, doncs eh, està mm. bé. Què més? Ja acabo ja. Seria, ens alegrem, tot i que no és segur, però ah, ah. força ah. segur. A veure, de què ens hem d'alegrar? Josh Harnett i Kirsten Dunst. Junts. Sí. Mm. Bueno, no m'estranya aquesta Ens alegrem més, Jacint Poder, del, del guardarrobes de, de, sí. de la panetia va dir que sí. Bueno. De fet, està votant a la cadira. Veig, veig, ho veig. Harnett i Dance han aixecat rumors que estan mantenint un romans després que se'ls ha vist basant-se al Festival de Cinema de Sundance. Mentre miraven una actuació musical, ells s'anaven fent carícies i pedonets i van deixar atònits... Eh, clar, la gent no ho sabia que estaven liats i es va deixar una mica sorpresos. Harnett eh, ha sortit o se l'ha relacionat amb noies com Scarlett Johansson, o sigui que està fent un currículum que no està gens malament. Mm, ja ho veig, ja. I, i això és l'última notícia? Sí, eh? Doncs va, vinga, que tenim temps encara per al box office, ni que sigui super rapidet. Sí? Ten tenim una sintonia? Doncs va, enxufeu-me el que faci falta. El que més sona als Estats Units, el box office. Doncs que tenim aquesta setmana als Estats Units, a la posició número 5, un traceable, entrada de la setmana amb 11 milions de dòlars, a la 4 Cloverfield, dues setmanes, 64 milions de dòlars, a la 3 27 Reeses, dues setmanes, 45 milions de dòlars, a la 2 Rambo, entrada de la setmana amb 18 milions de dòlars, i a la posició número 1 Meet the Spanters, Meet the Spartans, entrada de la setmana també en 18 milions de dòlars. To the world. Aquesta setmana, al primer lloc, tenim una paròdia de 300 anomenada Mid d'Espantar, d'Espartans, que fa broma fàcil de la roba interior de cuir de Leònides i que en aquesta ocasió no són 300, sinó 13 els espartans que hauran de comptar un exèrcit, amb un exèrcit persa format per gent com el motorista fantasma, Rocky Balboa, els Transformers i, atenció, Paris Hilton. Eh? La pel·lícula promet. En segon lloc tenim a Rambo, que s'estrena aquesta setmana a casa nostra. La crítica li posa una nota mitjana de 100 menys. Finney del Boston Globe diu afrontem-ho, només el box office internacional el podria voler. I Kevin Cruz del Los Angeles Times diu que el quart en la franquícia de Sly Stallone ens porta nous elements però funciona millor en el terreny familiar. Finalment, en la darrera posició tenim un Traceable, un thriller protagonitzat per Diane Lane, el PP d'una agent que es dedica a perseguir criminals per internet. En concret, un psicòpata que penja els seus assassinats a la seva web. La, noma, la nota mitjana Eh, doncs és una C també Jack Clark Collins Entertainment Weekly diu que després de desvetllar, eh, o sigui, que després de desvetllar massa aviat la identitat de l'assassí s'encén la senyal de bateria baixa a la pel·lícula i acabarem el programa amb una de les altres cançons nominades als Oscar. Doncs amb aquesta alegria, Happy Working Song eh, d'Encantar de la història de Gisela, convidem al programa perquè dels Oscars ja en parlarem, perquè un any més estarem aquí fent-los en directe, eh? ja ho anunciem. Pam, Feina. Uh, Marta Jacint, uh, us acomiadeu, ens dieu bona nit. I tant, bona nit, a dormir, que és hora. Good night, good night. Doncs vinga, bona nit, eh, la història de Giselle, i nosaltres ens retrobem aquí dimecres que ve. Jo mateix, l'Ignasi Arbat, m'acomiado. Bona nit! Oh, la La radioactivitat Són les 11 La radioactivitat, més música